وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله جل في علاه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia mtume wetu Muhammadin sala na salam zimfikie anasema Allah subhanahu wa ta'ala hakika bila shaka tuli tumeliza mtume Nuh kwa kaumu yake na aliweza kuketi na wao kwa kuwalingania miaka mia tisa na hamsini yani mwaka elfu moja kasoro hamsini miaka mia tisa na hamsini na tukilinganisha na umma wetu wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama tunapata kwamba umma zilizotangulia zilikuwa na umri ndefu sana umma zilizotangulia walikuwa wanaishi kwa umri ambayo ni ndefu sana lakini kila siku inavyosonga kila wakati inavyobadilika basi umri vile vile inazidi kukua ndogo ndio Abdullah ibn Umar radiyallahu an ametafsiri aya hii tuliyoisoma kwa hiyo kauli tuliyosema kwamba kila siku inavyosonga na umri ya watu hupunguzwa katika umma huu wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama Allah anayo hikma ya kujalia watu kuishi kwa umri uliokuwa mdogo sana umri uliokuwa mdogo sana lakini kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala na fadla yake kwa umma wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akajalia waja wake wakifanya matendo madogo wakipata ujira uliokuwa mkubwa zaidi watu wakifanya matendo madogo walakin ujira wake ikawa ni mkubwa zaidi hii ni fadla na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala anafanya atakaye imepokewa kutoka kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين ستين والسبعين عليه الصلاة والسلام anatueleza kwamba umri uliokuwa mkubwa zaidi katika umma wangu ni mabaina 60 wa 70 ni baina ya 60 na sabini watu wengi katika umma huu watakaopewa umri ndefu basi itakuwa ni baina ya 60 na sabini wengi zaidi na wengi hawafikishi na watakaopitisha ni wachache zaidi na hiyo ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala humpatia mtakaye walakin pamoja na kuwa umri ni mdogo ila fadhila ambayo Allah jalla fiulah ameandalia umma huu ni kubwa zaidi kwa matendo madogo naam na malipo iliyokuwa ni kubwa zaidi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kueleza hizi fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia atujalie endapo tukisikia basi tufanye bidii katika kuharakisha kuzifanya na vile vile tuwe ni wenye kushindana katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala ikhwata iman tunavyofahamu kwamba kunazo zile ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia na kuwalazimishia waja wake katika ibadat na vile vile kunazo ibada zingine ambayo kwamba ni sunna asa endapo mtu atajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sadaka ambayo kwamba ni mustahabba sadaka iliyopendekezwa ama akawa ni mwenye kuswali sala ya sunna ambayo kwamba naam imependezeshwa watu kuswali bila shaka mtu kama huyo atapata ladha tofauti tofauti katika faridha atapata ladha tofauti na akitekeleza sunna iliyopendekezwa atapata ladha vile vile tofauti na inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala naam kumpenda mja kama yule endapo atatekeleza ibada za faradhi na vile vile endapo atatekeleza ibada za sunna imepokewa kutoka kwa al-Imam al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala قال قال الله عز وجل حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني حديث القدسي أنا توليز الله سبحانه وتعالى نعم أنا سيما جل في علاه نهاته jikurubisha kwangu mimi mja wangu na chochote ambacho kwamba naam ataifanya katika zile ambazo kwamba nimemfaradhishia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema atampenda mja kama yule na mja wangu hatoacha kujikurubisha kwangu mimi na zile nawafil zile sunan hata uhibba mpaka mimi nitampenda kwa hiyo ukitekeleza ibada ya faradhi na vile vile ukitekeleza ibada za sunna inakuwa ni sababu ya Allah jalla fi'ala kukupenda wewe kitaka Allah subhanahu wa ta'ala akupende basi jitahidi kwa kutekeleza ibada ambazo kwamba ni faradhi na vile vile ibadati ambazo kwamba ni katika sunna na faradhi tunayozungumzia katika hadithi hii iliyotangulia ni hizi sala tano zinaingia ndani yake sala tano ambayo kwamba tunasali ndani ya mchana na vile vile zingine tunaisali ndani ya usiku hiyo faradhi tunaisali kila siku hasa endapo mtu atatekeleza ibada kama hii kunayo fadhila vile vile anaipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na maudhui yetu ilikuwa ni umri ni mdogo wa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lakini matendo akiyafanya anapata thawabu kubwa sana inna ma baina kulli salah hakika baina ya kila sala ya faridha na, fa, na sala nyingine kunayo fadhila ambayo kwamba wenye kuitekeleza hupata hapo ndani wanapata nini wanapata kusamehewa madhambi ambayo kwamba wanafanya katikati ya hizo sala mtu akitekeleza hivi sasa sala yake ya jumua basi akisubiri alasiri itekeleze afahamu kwamba katikati hapo zile dhambi ndogo ndogo ambazo kwamba anazifanya Allah subhanahu wa ta'ala humfutia dhambi kama hizo na vile vile mwenye kutekeleza jumua kisha akahifadhi hizo swala zingine mpaka jumua afahamu katikati ya hiyo wiki atakapofanya madhambi hizi ndogo ndogo inakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa tayib na vile vile ramadhan mpaka ramadhani akihifadhi naam hizo sala na ibadati za sunan basi anasamehewa hizi madhambi madogo madogo thabata fi sahihi muslimin an abi hurairah radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala والصلوات الخمس يعني الصلوات الخمس صلاتان من kuzihifadhi inavyostahiki kuhifadhiwa waljumu'a ila aljumu'a na vile vile mwenye kuhifadhi sala ya Ijumaa kisha akahifadhi hizo swala zingine mpaka jumua nyingine ikamkuta akahifadhi vile vile kafaratu lima bainahun idha jitunibat alkaba'ir itakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake katikati zile ndogo ndogo endapo atajepusha na zile madhambi makubwa hii ni fadhila ambayo kwamba ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama pamoja na kuwa umri yao ni fupi lakini wako na fadhila kuu ya kusamehewa madhambi kwa mwenye kuhifadhi sala zake Tayib itakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi kwa kule kuhifadhi sala yake na vile vile kunayo adhkar ambayo alayhi salatu wassalam ametufunza endapo mtu akizileta basi inakuwa ni sababu yeye kupata fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini wengi huwa wanapuuzilia adhkar kama hizi ambayo haichukui mtu hata dakika mbili na ikizidi sana humchukua mtu dakika sita mpaka kumi na huwa anakuwa na thawabu kemkem na miongoni mwa fadhail ambazo tunazungumzia leo hii naam ni zile adhkari ya baada salah imepokewa kutoka kwa abi huraira katika sahihi ya muslim radhiya allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man sabbaha allah fi duburi kulli salah yoyote ambaye kwamba atamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala katika baada ya kila sala ukafanya subhanallah 33 mara 33 wa hamidallaha 33 kisha akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala mara 33 yani alhamdulillah wa kabbarahu 33 kisha akasema Allahu akbar mara 33 fatilka tis'atun wa tis'un afahamu kwamba hiyo inakuwa imefikia idadi ya naam 99 itakuwa imefikia idadi ya ya 99 thumma qal tamamu almi'a kisha akakamilisha naam kwa mia moja kwa kusema mara moja la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir anasema alayhi salatu wassalam ghufirat khataayah wa in kanat mithla zabadil bahr atasamehewa madhambi yake mtu kama huyo hata kama ilikuwa sawia na povu ya bahari hii ni fadhila ambayo kwamba ipo kwa um, kwa, um, kwa naam kwa um, umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na wengi tunakosa fadhila kama hii fadhila ambayo kwamba ukiifanya ni dakika mbili subhanallah mara 33 walhamdulillah mara 33 Allahu akbar mara 33 kisha ukamilishe kwa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ikifika mia Rasul alayhi salatu wasalam anasema hii inakuwa ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake yote hata kama naam ni sawia na povu ya bahari hii ni fadhila ambayo kwamba ayuha alikhwa ikhwata aliman tuweze kujitahidi baada ya sala baada ya salamu tuweze kuleta hii adhkar kwa sababu wengi tuna dhambi nyingi ambayo kwamba tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala na tunahitaji maghfira yake sababu ya kusamehewa madhambi tushaipata na miongoni naam mwa ambayo kwamba watu wataikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala khazina ambazo kwamba zipo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hii ambayo kwamba vile vile watu wengi hu wa taulimi yao kwa kuzungumza vitu ambavyo kwamba havistahiki kuzungumzwa ambavyo haviwezi kuwasaidia kesho akhira tunaelezwa naam la haula wala quwata illa billah thabata imethibiti kutoka kwa bukhari kutoka kwa abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil janna mtu kusema la la haula wala quwata illa billah afahamu kwamba anajiwekea hazina ambayo kwamba ni katika hazina za pepo kesho ataikuta kule peponi kwa hivyo ulimi yetu na amtuweze kutumia kwa hiyo umri wetu mfupi umri mdogo kwa kutamka na maneno kama haya ili kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni wenye kufaulu na vile vile kuna fadhila nyingi ambazo kwamba zimekuja katika adhkar miongoni mwayo imethibiti kutoka kwa sahihi muslimin kutoka kwa abi huraira radhiyallahu anhu ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرة يوتم بيكم باتم صليمتم محمد صلى الله عليه وسلم مره بس الله جل في علاه انا مصلي امتو كما هو مره الله سبحانه وتعالى انا مصلي كما هو مره 10 بسبب يا محمد صلى الله عليه وسلم مره basi tukithirishe ndugu zanguni katika iman kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hasa hasa katika siku ya juma na usiku wake ambayo kwamba ni lailatul jum'a usiku wa jana kuamkia leo watu wakithirishe kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wafahamu kwamba atakayemswalia mtume mara moja basi yeye naam atasaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala naam mara kumi basi tushindanie katika hizi fadhila ambazo kwamba tunafundishwa tushindanie katika hizi taat ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza kuzifanya kwa sababu nafsi ya mtu endapo hata yamrisha kufanya mazuri basi nafsi hiyo itamuelekeza kufanya yale ambayo kwamba haina faida yale ambayo kwamba yatamwangamiza na nafsi ni kama mtoto ukiifunza jambo fulani basi itashikamana na hilo jambo ukifunza taa itashikamana na taa ukiifunza adhkar basi ulimi yako itakuwa ni rahisi kukuleta adhkar na ukiifunza naam ukiwacha kuifunza hizo za khair basi itakuwa ni yenye kurudi katika njia ambayo kwamba watu waliopinda Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ambao watajitahidi katika kufanya amali ambazo kwamba ni nzuri watajitahidi katika kushikamana na njia ambayo kwamba tumewaelekeza washikamane nayo lanahdiyannahum subulana hakika bila shaka tutaongoza katika njia zetu wa inna allaha la ma'al muhsinin na Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wale ambao kwamba wanatenda wema aqulu ma tasma'un وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة kunayo a'mal nyingi ambazo kwamba hatuwezi kuzitaja zote tumetaja baadhi tu ya kuonesha kwamba umri ni fupi na umri ikiwa fupi basi kila mmoja wetu anafaa kujiandaa kwa sababu haufahamu kwamba utafikia umri ya sitini haufahamu utafikia umri ya sabini basi hii umri uliokuwa nayo sasa hivi itumie kwa ajili ya kutafuta kesho yako na tumesema tumepewa vitu vidogo ambavyo ujira wake ni mkubwa sana na katika a'mal ama amali iliyokuwa iliyokuwa kubwa zaidi kushinda zote tumesema kunayo ibadati ambazo kwamba zimefaradhishwa na vile vile kuna sunan lakini kuna ibada kuu na kuna amali ambayo kwamba ni nzuri zaidi ambayo kwamba watu wengi wamejipuuzilisha wakajiweka mbali nayo nayo ni ibada ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala tauhidullah kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala naam hii ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analipenda zaidi jambo la kumpokesha Allah Allah subhanahu wa ta'ala analipenda zaidi mtu asiabudu isipokuwa Allah jalla fi ulah mtu asitake msaada isipokuwa kwa Allah jalla fi ulah wala mtu asichinje isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo ambalo kwamba endapo mtu atashikamana nalo atakuwa naam chini ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala chini ya radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na makao yake bila ya shaka itakuwa ni pepo ndio Allah jalla fi ulaha akasema katika suratul isra wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidaini ihsana Allah subhanahu wa ta'ala amekata kauli akasema asiabu, asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake na vile vile wazazi wawili watendewe wema hii ni maneno ya Allah jalla fi ula anawaeleza waja wake kwamba washikamane na ibada yake peke yake waachane na ibada isiyokuwa yake yeye peke yake kwa hiyo yoyote mwenye kushikamana na tauhid basi afahamu kwamba yeye ni miongoni mwa wale ambao kwamba walibashiriwa janna na tunavyojua janna ukubwa wake na upana wake ni sawia na mbingu na ardhi imethibiti kutoka kwa sahihi muslimin an jabir radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة yoyote ambaye kwamba atakufa na hakumshirikisha Allah katika ibada na chochote katika viumbe vyake dakhala aljanna mtu kama huyu ataingia peponi ama mata yushriku billah shay'an dakhala an-nar na yote ambaye kwamba atakufa hali ya kuwa amemshirikisha Allah jalla fi na chochote naam na yoyote katika viumbe vyake basi yafahamu yeye makao yake ni motoni na vile vile imethibiti katika sahihain katika hadithi ya Utban ibn Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حقيقة بلا شك الله جل في علاه أما حرم شيء موت يلي أن بيكون با أتكون من كسيمة لا إله إلا الله هتاكي اسبقوا نعم kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala hataki isipokuwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na kuna hadithi nyingi zimekuja kuhusiana na jambo hili ya mwisho ni uh, imethibiti kutoka sahih muslimin an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة يتنبي kwamba atakufa hali ya kuwa anafahamu kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala peke yake basi mtu kama huyo afahamu kwamba yeye ni miongoni mwa wale ambao kwamba wataingia janna lakini ma'al asaf kunao katika waislamu ambao kwamba wanasema la ilaha illa Allah lakini huku wanaitakidi kwamba wali anaweza kuendesha baadhi ya mambo katika hii ulimwengu anafahamu huku akitikidi kwamba rasula alayhi salatu wassalam anajua ghaib huku anasema la ilaha illa Allah na anaitakidi naam kwamba vitu kama hivyo naam anaweza kufanya mmoja katika watu hili ni jambo ambalo kwamba linavunja na kuharibu la ilaha illa Allah ya mtu hili ni jambo ambalo kwamba linaharibu la ilaha illa Allah ya mtu na anakuwa ni mushrik na mwakao yake inakuwa ni motoni tulivyosoma hadithi iliyotangulia tutatoa mfano mdogo mtu akitawaba kisha akaenda kuswali kisha katikati ya sala ikatoka miongoni mwa zile vitu ambavyo kwamba vinavunja wudu basi sala kama ile haitakubaliwa ndiyo sawia na mtu ambaye kwamba anasema la ilaha illa Allah na huku wanaitakidi na amitikadi ambazo kwamba si sahihi afahamu kwamba uislamu wake inakuwa ni yenye kuvunjika na mwisho wake itakuwa ni moto na Allah subhanahu wa ta'ala alimhadharisha mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa kumwambia wa laqad uhiya ilayka وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أنا سيما الله جل في علاه وكم حضاري سمتم محمد صلى الله عليه وسلم هكيك بلا ساكة مكفنولية ويوي كما تلفو فنولية ولي ولي وتنقولية وحي كيسا كموانبية اندابو تمشركيش الله جل في علاه بس يا ملياكو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 في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم